Chunka kaj capítulo. Hanchis chunka iskainio kunata, Jesús pa kachashanmanta. Señorga akliaikorgatagme hanchis chunka iskainio runakunatapas. Paikunatam maimerinang maimerinan kunaman, enaspa Pa Paikunatam nerja. ACHKALANYAM kachkan paja KUSICHAKUNAM ichaga ASLYA Chaynaqa mañakuychikya chakrayuqta, kusichaqkunata kachananpaq. Riychikya atuqkunapa kasqanman, karnerukunata kachachka hinam kachachka ikichi. Amaya apaychikchu qullqitaqa, waihataha, hinaspa mudana usutataha. Ñampiqa amatahmi pitapas rimaikun kichikcho. rimaykunkichikchu. Chasqaykichik wasiman yaykuspaqa, hawkayay kachun kay wasipi, nispam rimaykunkichik. Wasipikaqkuna alingruna kaptinga, chay rimaykusqaykichikmi takyanqa. Mana chayna kaptinmi ichaqa, pas mana takyanqachu. Yaykusqaykichik wasillapim kankichik. Imam hususqallaykichikta mikunkichikpas, pas. Liam kaha paguntam chaskinan. Amama wasin wasinqa purinkichikchu. Chayasqaykichik llaqtapi ha. ya Hususqaykichikta mikunkichik. Chaypi unquqkunata sanuyachispan willakunkichik. Diospa munaychakusqanqa pinyam kachkan. Nispa. Chayasqaykichik tapi mana chaskisuptikichikñataqmi kallinta pitas Usutaykupi kah, kay ya chay kuntraykichikpi taspiniko. pa pamunai cakus munaychakusqanqa kichikpiñam e kachkan, nispa. Nikichikmi, juicio punchaupeja, Sodoma mantapas aswan kastigasqaraqmi kanqa chay Jesús Jesuspa ki llaqtakunamanta. Imainarach e kanki korasin llaqta. Imainarach e kanki tiro tiru Sichomtiro llaqtapi hinaspa Sidon pi. Qamkunawan rurasqayta hina milagrukunata Ruray KARGA ENAPTINGA unayña sinchita Yakikuspanku huchankumanta wanakunmanku charay Charaykum juicio punchaupeja, Perupi chaynataq sidonpi yachaqkunamantapas aswanraq Kastigas kankichik. Capernaum llaqta, krinkichu manaq pachaman hakaita Uray kachis kanki ubku pachakama. Hamkunata kaso runaqa nyuhatam despreciaga, Hamkunata despreciaqa nyuhatam despreciawan. Despreciawaqniyñataqmi kachamuwaqniyta desprecian. Hanchis chunka ESKAINIO willakuqkunapa kutimusqanmanta. Hanchis chunka iskayniyuq runakunam pa pa corjaco? Señor, demonio konapas KASUANKUM nispa. Chaime señor nyatagnerja. nerja. Ari satanasta rikurjani, rayohinas yelomanta wichimukta. Atitam huikichi kunata, hinaspa enemigupa atinim binsinay Chaynatag enimigupa emanasun pas. Manamimapas, emanasun, emanasumkichikchu. Amaya kuna demoniokuna Kichikmantachu, Asuanga, Asuanga sutikichik qillqasqa kasqanmantaya. JESÚS pa Jesuspa MANTA Chayra tullapim chuya yanapakuininwan, KUSIKUS PAN JESÚS nerja. Anach pachapipas kay pachapipas munaychakuq taytay. Kay yachaykunatam pakaykurqanki kunamanta. Enaspam Inaspam KACHINKI pisi kunamanya. Chayraykum alabayki. Ari qammi munarqanki chaynata. Taytaymi quykuarqa tukuy imakunata. Ñuqa churitaqa manan pipas riqsiwanchu, aswanja taytallaymi. Manataqmi taytaytaqa pipas riqsinchu, aswanja ñuqa churillanmi. Churipa riqsichisqallantaqmi riqsin taytataqa. Disipulunkunaman asuykuspanmi paykunallaman nirqa. Mayna kusisqam Kay hawasqaykichikta hawakkunaqa. Diosmanta achkaq willakojkunam, raykunapiwan rikusqaykichikta RIKUITA MUNARJAKO, ICHAGAN manam rikurqakuchu. Uyarisqaykichiktapas uyariyta MUNARJAKO, ICHAGAN manam uyarirqakuchu. Samaria laumanta kahrunapa, runapa allin MANTA. Dios palenin YACHACHI runam, runa masikitapas kikikita hina. Nispa. Chaymi Jesus ñataj nerja. Allintam nerunki. Chaynataya ruray, hinaspaja wiñaypajmi Kausanki, Nispa. Payñatajmi, pim Runa Masin mana riqsik y yapatawan tapurja. runa Masiga, nispa. Chaymi Jesus ñataj nerja. Ukutipim manta Jeriko yahtaman, ukrunarich richkarja. Paitam suakuna saltiaruspa, pachayantapas llatanarurjako. Mahaparuspam wañunayachkajtaña sajerurjako. ninta huk sacerdote richkaspangmi, chayronata rikururja. javari jawarikuspallanmi, karullanta pasarurja. Levi kastarunapas, chay sitioman javari jawarikuspallan karullanta pasarurja. Samaria laumanta cajrunapas. Paime y asuikuspan, yakipayarikurja. mi aceitiwan hinaspa binuan, Korja. hampiikurja. Sillakunan animal mi, samakuna wasiman aparja, hinaspam chaypi atienderja. Pajarinnintin pasakunampaj atindi unjukta atindiykunampaj, iskai iskay jornalpa chanin y Korja. Inaspam ruega corja. Mas tapas Mastapas gastaptikeja, Cotemos paimi pagapullas jaiki. Nispa. Chainata Jesús sangruna mantaja, Chay kimsang saltias japar una masinga, nispa. mi Dios paleinin yachachik ñata nerja. manta kuya payarikohmi. nispa. Chaime Jesús ñataj nerja. Hampas chaynataya ruramuy, nispa. Mariapa hinaspa Martapa wasimpi, Jesus tarikusqanmanta. Richkaspankum huk llaqtachaman charurqaku. Chay llaqtapin Marta sutiyuq warmi wasinpi samaykachirqa. Martapa maria ñañan María ñataqmi Jesuspa ñawpaqninpi tiyaykurqa rimasqanta uyarinanpaq. Marta ñataqmi Tukuy ima ruraypa atipasqan kaspan Jesusman asuykuspa panerja. Señor, manachum imapas hukusunki sapallay ruraqta ñañay hawakuaptin, niya yanapawananpaq, nispa. Chaymi señor ñataq nerja. Marta, Marta. Tukuy imapa atipasqanmi, muspaypi hinaña kachkanki tukuy imawan. Hukliam ruranaykiqa kachkan. Chay allin kaqtam ñañayki Mariaqa akllakuykun. Chaytaqa manam pipas yachanqachu.